Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport d'ara fins a les 12 de la nit. En esta edició reduïda estiuanca del nostre programa, en la qual no vos volem deixar sense la informació del dia a dia del València Club de Futbol, on vos recordem que a partir del dia 7 de setembre el programa tornarà amb la seva durada habitual, hora i mitja, des de les 11 i mitja fins a la 1 de la matinada. Ara, fins a les 12, i això sí, recordar-vos que ja emetem en el nostre... Eh horari almenys setmanal habitual. Ja no estem de dilluns a divendres, sí estem de diumenge a dijous. Amb eh, el cos cansat, però la satisfacció d'haver cantat una classificació que falta li feia al València contra de Futbol per a la Lliga de Campions. Demà a les 6 és el sorteig. Demà, al voltant de les 6, probablement algun minut abans, en esta sintonia tindreu el sorteig de la Lliga de Campions. Estarem un servidor i Pablo Leiva contant-vos eh, com se desenrolla, com se desenvolupa el sorteig i com quines van sent les combinacions que li van pertocar al València Club de Futbol. Un València Club de Futbol que estarà en el bombo número 2 junta Real Madrid i Atlético de Madrid. El Barça va al bombo 1, me referís que als espanyols, mentre que el Sevilla, en haver classificat el Bayern Leverkusen, encara remuntar remuntat contra la Lazio, i el United, que ha aplastat literalment al Bruges, el, Valens, el Sevilla cau al bombo número 3. Hi ha combinacions per a tots els gustos, des de les més complicades fins a les eh, eh, més eh, fàcils per al conjunt del València. Era important estar. I si important és estar... Eh, important també és reforçar l'equip. El València ha passat esta eliminatòria patit molt contra el Mónaco. I, sincerament, després de veure el Mónaco en nada i la tornada, me sembla un conjunt que netament inferior al València Club de Futbol. Amb molt bons futbolistes, però amb un, una falta de patró de joc espectacular. el Mestalla, quan aconseguiren l'empat, el València va fer dos canvis i desmuntar el Mónaco. I en el Luis II, és cert que el Mónaco fa dos gols, però en pilota parada, després de dos rebots, després de dues situacions il·legals, i després de que el València li pesara el partit, però tindré i ser jugador de jerarquia I ser jugador líder. La jerarquia i en defensa la va aplicar Mustafi. Extraordinari, el general de la Mannschaft, una volta més eh, comandant de la defensa del València. Però al València li fa falta aquest futbolista que quan l'estadi rival tremola i vibra perquè els seus fan un gol i veu que els seus companys s'arruguen, isca endavant, pegue tres xillits, monti una tangana... Això tenia Notamendi. Per exemple, el partit del Calderón, si no recordo jo malament i a hores d'ara el València no té aquest jugador. Al València li fa falta un futbolista d'entitat, de pes, de lideratge, i li fa falta fonamentalment un central, i sembla, segons està orant el València les últimes dates, que també li fa falta un jugador de banda. Ara parlem de tot això de moltes coses més, 11 i 34, com sempre, obrim el nostre programa, el punt de partida el fixem en la imagen que traguemos en las cinc imágenes que traguemos de cada jornada, es a en las cinc fotos. El Valencia al bombo número 2. equipo de unos trapes en demanda en el sorteig de la fase de cruz de la Liga de Campions. Com y Runo, comienza el futuro. El está donde merece estar, entre los mejores en Champions. Sí, hay que sufrir, hay que trabajar muchísimo, hay que dedicar mucho tiempo a ah, este nivel para competir y en Valencia vamos a empezar a trabajar porque nuevos retos empiezan, un nuevo, eh, un, nuevo futuro, una realidad que, queríamos estar y tenemos que estar muy, muy, muy preparados para eso. La contratación de Cherisev sembla inminente, ni acórdame el Madrid y el jugador arribaria traspassat i no dit. Sentiendo uno, no sembla que esta contratación afecte este estilo, la continuidad de Fegulí. ¿Hemos visto hoy a Fegulí por última vez con la camiseta del Valencia? No creo. Em, Feuli ha hecho un muy buen partido dentro de lo que lleva haciendo. Eh, tiene contrato con, el Valencia. Es eh, público que queremos que, se quede con nosotros. Es un jugador importante. Por lo tanto, yo cuento con Sosó, es evidente. Mm, tornada al treball d'Uno y el seus tornarà avui al treball a Paterna después de la clasificación pero la Champions ha a el partit contra el Depor como objetivo. Durkastic, per a Simó Mat. El comité de competición eh, ha sancionado amb cuatro partidos el futbolista de Llevante Unión Esportiva. En el capítulo de eh, Nabil Eljar ha rescindido contrato y ha fichado per Las Palmas, rival Granota, en la segunda jornada de liga. Sobre els Canaris ha parado José Mari. Pero el equipo lo que quiere son puntos para, para empezar a, sumar en el casillero y bueno, pues tenemos un partido importante en Las Palmas, que es un partido que, que va a ser muy complicado, que ellos juegan en su campo por primera vez desde, hace mucho tiempo en primera división. Y bueno, nos van a poner las cosas difíciles, pero el equipo está trabajando durante la semana muy bien para, llegar bien al partido. Justin Hamilton presentate el center Center taronja prové dels Minnesota Timberwolves de la NBA. además será torn para la presentación de John Shurna, alto dels fitxatges en un centre comercial. Les 11.36. Anem ràpid, que tenim poc de temps i moltes coses que contar. Així, a Esports 97 i Tela 97.7 Ràdio, fins a les 12 de la nit. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent Silla. Diumenge 30 d'agost a les 8 i mitja des de les 7 i mitja en esta sintonia de la 97.7 Ràdio viu com cal la segona jornada de Lliga per al València després de la classificació per a la Champions. Des de Mestalla, València Club de Futbol, Deportivo de la Coruña. Viu el futbol en valencià i contat des d'un punt de vista independent, amb la millor parella de la ràdio, Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València Deportivo el diumenge a les 8 i mitja. Esports 97 El Partit, el teu equip, la teua ràdio, amb la col·laboració de Ferto Peyot i Productos del Arte. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. A aquestes hores més o menys ahir estaven cantant la eh, classificació del València Club de Futbol eh, per, al, eh, per a la fase de grups de la Lliga de Campions. Fase de grups que se sorteja demà a les 6. Des de les 6, menys un minut, tindreu tota la informació així en un especial eh, Esports 97 Champions amb Pablo Oliva, el nostre expert en futbol internacional i un servidor que vos anirem contant. Fiqueu la 97 punts de ràdio que vos anem a contar eh, tot el que és el sorteig eh, els bombos, on estava... Això mos ho va anar avançant ja Folgado. Eh, però tot i això, eh, totes les combinacions, com vaig a quedar ante el València, tot això ho explicarem demà, eh, quins són els criteris per a que un equip vagi a un grup o un altre, tot això demà eh, serà el moment d'explicar-ho en especial que farem a partir de les eh, 6 menys algun minutet de la vesprada així en la 97.7 ràdio, perquè després de jugar-se avui els últims partits de classificació, el que hem de dir, Salva Folgado, que tal? Molt bona nit. ¿Qué tal, Manolo? Buenas. Es que la UEFA ya, eh, de sí. manera oficial, ha aclarit quin equip va a cada bombo. Ja tenim la composició dels quatre pots, dels, dels quatre bombos, sí. de les quatre copes de conyac gegants, que són quatre copes de conyac gegants, sí, senyor. on habitualment eh, cauen els equips i se sortegen. Sí, senyor. Per a la UEFA, uh -huh. que sembla que parle valencià, un pot. pots. El bombo és pot. El pot. Per tant, ens agrada que la UEFA també parle valencià. Com diu un oient, el nostre compte de Twitter ha de ser la mà de Peter Lim, que ja provoca que fins i tot en la UEFA els bombons siguen eh, <laughs> pots. Bueno, eh, de seguida te dono la composició dels eh, pots, però abans recordar els marcadors del dia d'avui. Jugaven, jugaven Brujas i Manchester eh, United, 0-4 en la tornada per al United. Manolo, 1-7 en el global, evidentment classificat. L'equip de Bengal, Leverkusen 3, Lazio 0. Per tant, classificat el Bayer Leverkusen, Apoel Astana empat a un, però passa l'Astana, que va guanyar en eh, l'anada. Partizan 2, Bate Borisov eh, 1, se classifica el eh, Bate Borisov pel gols aconseguits en el partit de tornada, perquè en l'anada pues, va haver un empat, i el Xesca de Moscou, que ha guanyat 3 a 1 a l'Sporting de Portugal, 4 a 3 en el global. Amb tot això, Manolo, Evidentment, tenim la composició dels bombos. En el bombo número 1, o en el pot número 1, estan Barça, Chelsea, Bayern de Múnich, Juventus, Benfica, París Saint-Germain, Zenit de San Petersburgo i PSB de Eindhoven. Hi ha una modificació en guany en la, en la UEFA Digues. a l'hora de configurar el pot número 1 i és que en aquest pot número 1 no hi ha sols cap de sèrie, sinó que a més hi han campions de les lligues més importants d'Europa. Per tant, Barça, Chelsea, Bayern Múnich, Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain, Zenit de San Petersburgo y PSV de Indoven. lo que provoca que en el pot número 2 esté el Real Madrid, la Leti de Madrid, el Porto, el Arsenal, el Manchester United, el Valencia, el Bayer Leverkusen y el Manchester City. Bombo o pot número 3 para Jacques Shakhtar Donetsk, para Sevilla, per Olympique de Lyon, per Dinamo de Kiev, per a Olympiacos, per de Moscú, per al Galatasaray ...y per la Roma. Pot número 4 ...y último... Bate Borisov, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Dinamo de Zagreb, Maccabi Tel Aviv, el Genk, el Malmo ...y el Astana. Esta es la composición... Mhm. del c eh, 4 pots. Ara os la nuestra... ...travesa particular. una opción complicada sí. una opció econòmica, low cost. Sí, la, Champions low cost. La gent també, Manolo, que, que opine? Quina és la composició del pot que li agradaria? Mirant els quatre pots, eh, eh, quina combinació enteneu que és la difícil i quina enteneu que és la fàcil? El club... Arroba esports altres nit. En ese compte de Twitter també tenen els quatre pots, els quatre per si pots. algú encara té dubtes o no pot vale. apuntar, estan allí. Bueno, hi hauria un pot complicat que seria València, Chelsea, Roma, Wolfsburgo, pot uh mhm. -huh. que seria complicat, Wolfsburgo, equip en alça de la Bundesliga, està en el pot número 4, probablement seria el rival més difícil, dice pot, eh, últim, del tercer hi seria la, la Roma, el València que evidentment estaria en el 2, i el Chelsea, que seria un rival a tindre en compte del pot número 1, però evidentment si no és el Chelsea, si és el Bayern de Múnich, també seria eh, igualment uh -huh. complicada esta combinació amb Bayern de Múnich, eh, València, Roma i Wolfsburgo. Un pot assequible uh -huh. PSB, València, Olympiacos Astana, PSB, València, Olímpic de Lió, Malmo. La Txell no? què, què opina? A veure què és el que sembla la composició del pot bueno, pues més assequible per al el sorteig de demà, primera jornada, Manolo, per a la gent que ja puga fer plans, que anote, se disputarà entre el 15 i el 16 de setembre. Primera jornada, 15-16 de setembre. Segona jornada, 29-30 de septiembre. Tercera jornada, 20-21 octubre. Cuarta jornada, 3-4 de noviembre. Cinquena jornada, 24-25 de noviembre. Y sexta jornada y última de la fase de grupos, 8 no del diciembre. Estas son las dates que ya están claras. per als compromisos de la fase de grups 15 17 de setembre, 29-20 de setembre, 20-21 d'octubre, 3-4 de novembre, 24 25 de novembre i 8 i 9 de desembre. Espanya és el primer equip, el primer país que aconseguís clavar per primera volta en la història 5 equips en un sorteig de la màxima competició ja, continental. Hi ha que dir una cosa, per a que ho tingueu clar els criteris per a que un eh, equip vagi emparellat amb la resta del mateix país és de ràdio televisiu. Vull dir, per a la UEFA és evident que eh, Barça anirà un dia i Madrid un altre i a partir d'ahí els tres equips, Atlético, Sevilla o València, Exacte. que més ràdio tinguen, aniran caiguent junt al Madrid o junt al Barça. Mm. Primer se sortegen els emparellaments, la data definitiva, és a dir, primera jornada 15 o 16, va dependre de lo que... Hi haurà un dia en el qual hi haurà tres espanyols jugant. Evidentment, evidentment. Ho dic perquè si toca aquest dia, eh, o no toca aquest dia, ja sabeu que el València sempre per a les cadenes nacionals, tant de tele com de ràdio, va ser segon plat. Així no, així va ser primer plat. Res més, plat exclusiu i de luxe. La UEFA eh, Champions League en la 97.7. La final, la final de la UEFA Champions League 2015 2017 serà 28 de maig uh mhm. -huh. en San Siro per si la gent ja vol Perfecte. anar eh, buscant algun tipus de combinació per a viatjar a, a Milà, a San Siro, quizá, algun vol, pues ja, ja el pot reservar 28 de maig en San Siro quan vulguis treure també les dades econòmiques que són importants. Perfecte, Molt i també repassem ara després qui va estar demanant el sorteig representat al València, se aquest un Grimaldi, que jo l'esperava eh, més ampulós, però vas passar per ahir... Sí? A veure, eh, vull dir, mm, un no està tots els el Fòrum Grimaldi, però tampoc m'ha semblat res de l'altre món. 11 i 45, una pausa i tornem amb dades de la Champions, amb dades de mercat. Vinga. Diumenge 30 d'agost a les 8 i mitja des de les 7 i mitja en esta sintonia de la 97.7 Ràdio viu com cal la segona jornada de Lliga per al València després de la classificació per a la Champions. Des de Mestalla, València Club de Futbol, Deportivo de la Coruña. Viu el futbol en valencià i contat des d'un punt de vista independent, amb la millor parella de la ràdio, Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, Valencia Deportivo el Dumenche a les 8 i 97 El partido, el teu equip, la teua Radio, amb la colaboración de Ferto Peyot y Productos del Arte. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si el sport, esta es la teua cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Y de seguida ya la gente en el Twitter ha comenzado a ficar groups, eh? eh, eh Arturo Vidal, <laughs> eh, uno que imagina, él piensa que es bo, es Bayer, Valencia, València, y i Malmo, eh, diu, habéis comentado que grupo con Bayern, Roma y Wolfsburgo sería Coco. No es posible por ser dos alemanes. Pues si vuelven hem comentar Té raó. Sí. sí, he cambiado el Chelsea pues Bayern de Múnich, Pero Wolfsburgo, efectivamente no puedo coincidir a el, el Bayern de Múnich. El Chelsea raó, la gent. El Chelsea sería el que entraría Como a Group. Y y Barbú diu, yo quiero Benfica, Valencia, Olympiacos Y Dinamo de Zagreb. tampoco es roïn. ahora si ya ya había manejo de Jorge Méndez en un Mónaco-Valencia, en un Valencia-Benfica, folgado, <laughs> <laughs> sería el fútbol manager de la vida real, ¿eh? El fútbol manager de la vida real, ¿eh? Sí, sí, correcto. <laughs> Bueno, dades económicas incluso en un City... No, pero en un valencia benfica Yo que la máxima expresión en un valencia benfica Folgado, Dades econòmiques, que també sí, són molt importants. Sí, dades econòmiques molt, molt ràpides. La quantitat fixa que ingressa el València sols per superar l'eliminatòria davant el Mónaco, d'entrada, Manolo, 14 milions d'euros. Dos per participar en el playoff, 12 per classificar per a la fase de grups. Així que el València ja, després de superar el Mónaco, ha ingressat 14 milions eh, d'euros. A partir d'ahir, saps que la UEFA, Manolo, premia victòria i empat. En els sis partits de la fase de grups, la UEFA suma als clubs per victòria milió i mig d'euros i per empat mig milió d'euros. Evidentment no cobra qui perd el partit. Guanyes, quilo i mig. Empates, mig quilo. Bueno, no està malament el tema. Jugar eh, vuitens de final, és a dir, passar la fase de grup, suposa que, que, el, Valen... suposa que el València ingresse 5,5 milions fixes més. Perfecte, que esperem invertir en el mercat, del qual ara parlarem. Però eh, hem de parlar també de eh, eh, representació del València Club de Futbol en este cas, el conjunt del eh, Mestalla, que estarà representat demà en aquest sorteig al Fòrum Grimaldi per la presidenta executiva, Lai Hun, i per Juan Cruzol. Eh, seran els homes que van a representar a la València Club de Futbol demà en el sorteig de la Champions i seran els homes que esperem duguen sort al conjunt del València Club de Futbol eh, en eh, i aquesta tornada a la màxima competició continental demà, com dèiem, a les 6 el sorteig en el Fòrum Grimaldi, des de les 6 menys algun minut, així en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Eh, Folgado, eh, del València, més coses. Eh, tanquem... Ah, bueno, no, una important el fet que el València hagi entrat en la Champions Correcte, Manolo. significa que l'equip juvenil que dirigís Miguel Ángel Angulo va disputar mm. la Youth Champions, la Champions d'equips juvenils. Sí, la Youth League o la Lliga de, de Jovens des de fa... Pues, no, crec que només de quatre temporades la Champions League va tindre una idea feliç de que no sols participar en els primers equips d'esta competició, sinó que, a més, el mateix grup i el mateix calendari seria per als equips juvenils. Per tant, mm. el València juvenil jugarà la Champions eh, juvenil contra els equips mateixa, els mateixos. Mateixa data sí? i amb la mateixa configuració de grups que li pertoca la mateixa, exactament equip. La mateixa lligueta, la mateixa. Perfecte. Bueno, pues eh, ara sí, tema mercat. Eh, comencem. Eh, Feulí, que semblava que podia tindre eh, els dies contra el de València, però sembla que la cosa eh, va tornant al seu puesto. Ahir, o, o va... Eh, enterbolint-se en quant a la seva eixida, el qual jo crec que és bo per a la València. Però, bueno, en un hospital Santo, preguntat precisament per la continuïtat de Feulí responia això. ¿Hemos visto hoy a Fegulí por última vez con la camiseta del Valencia? No creo. Um, ha hecho un muy buen partido dentro de lo que lleva haciendo. Eh, tiene contrato con, el Valencia. Es eh, público que queremos que, se quede con nosotros. Es un jugador importante. Y el club está, está, está hablando, hablando con, su representante, con él. Y las conversaciones son muy, muy serias y, muy, muy concretas. Por lo tanto, yo cuento con Sosó evidente. Ey, conta'm, Sofian Feguli, eh, eh, eh a ficar un fragment, está en turc, no anema a eh, Pero en el día de hoy en la tele turca estaba el señor Juliano ah, Terráneo. Juliano Terráneo. que és el mànager esportiu del Fenerbahçe, sí. i que tira, tira perquè eh, encara que això que s'ha sentit és un programa de la tele turca on està Giuliano Terrani, el director esportiu del Fenerbahçe, on diu que els interessa molt fer Gulí, però després del partit d'ahir, que el València ja tant en Champions, veuen molt complicada la contractació del jugador algerià del València Club de Futbol. Però fonamentalment per la resposta uh -huh. que ahir a la teua eh, pregunta va oferir l'Uno de sí. Sant Entrevore que compta amb Fegulí, que ja veurem però és el que va dir ahir eh, Nuno De qualsevol manera sí que sembla que hi ha converses molt avançades entre València i Real Madrid per a tancar la contractació de Denis Elixef. Sí, que seria independent de la eixida o no, sembla que no de Sofian Fegulí. Així, evidentment, vam interpretar que l'entrada de Xerixef portaria l'eixida de, de Fegulí, després de lo enigmàtica que va ser la resposta ben uno, una volta va concloure el partit davant el Mónaco, que no va tindre res a veure amb la resposta de nit. El València, en aquest cas, ingressaria entre 8 i 10 quilos per un futbolista que demana molta pasta per a renovar i a qui només li resta esta temporada de contracte, però mm -hmm. després de lo que ell va dir Nuno, ja veurem, sembla que se queda Fegulí i que el València continua endavant per a aconseguir ve la sesión o moción de compra obligada cuando acabe la temporada de Fegulí o ve el traspas directo ya de Serichef? Perfecto, El tema del central. Eh, continúa pugnándose pugnant Abdenur. el central del Mónaco, el central que vol eixir del conjunt francès eh, i que, de fet, eh, central o lateral esquerre... Eh, el Mónaco està a la defensa dels futbolistes perquè no ha entrat en Champions. Este matí eh, ha transferit Cursau al PSG, eh, diuen que Jaume Moutinho Correcte. està en peu i mig també fora de l'equip en el món que no jugarà al PSG i, lògicament, Abdenur vol eixir, ja vol, vol eixir abans de l'eliminatòria una volta l'equip eliminat de la Champions League, lògicament, Abdenur, Aymen Abdenur vol eixir del PSG. El Vanessa s'interessa ens conten que el Manchester United està eh, eh, molt interessat en aquest futbolista. Vol central i també immediatament s'ha vinculat a Abdenur amb el United, tenint en compte la bona relació que té amb el United, eh, Jorge Mendes. Eh, deia, eh, el València en este cas vol intentar convèncer el futbolista, però sé que Lim també s'ha clavat està, per enmig el United. Lim està a Mónac. Lim està a Mònac, en efecte. està també allà hi ha bona sintonia amb sí, el mhm. president del, del Mónaco i a partir d'ahir, Manolo, pues, tot és possible. La veritat és que esperaven avui una sèrie de comunicats anunciant pues, Cherichev, Abdenur, no, etcètera. Res. No ha arribat absolutament no, res. res, però... Sembla que... que dominen els temps, sembla que estan segurs de lo que fan, que, que tenen el temps suficient encara que dilluns a les 12 acaba el termini. I que tot, Manolo, Mm, s'està negociant a, a Mònaco perquè allí, entre esta nit i demà, Estan tots. hi ha una trobada brutal de tots els eh, dirigents, propietaris dels grans clubs d'Europa. N'hi ha un calciomercato, valga la redundància. Sí, cobert eh? en el Fòrum Grimaldi. Sí, sí, en el Fòrum, sí, sí, sí. En el fòrum Grimaldi. Exacte. És bona idea de la, de la UEFA, lògicament. Eh, sobre esta història eh, del central eh, parlava Nuno Espíritu Santo també ahir quan li preguntaven si anava a haver-ne variacions en la plantilla. Sí, yo creo que es, el momento de, sentarnos y, hablar sobre las necesidades de la plantilla. Eh, es evidente con, que la, salida de, algún jugador que tenemos que reemplazar y es el momento, dentro de las opciones que tenemos, buscar la mejor, la que más em, creemos que es lo mejor. Hay que, hay que manejar muchos detalles, el eh, fair play financiero, el mercado, todo, todo esos detalles. Pero ese es el momento. Yo creo que el club está trabajando muy bien y muy consciente de que ahora estamos en Champions. Evidente, ayer no estábamos, por lo tanto las conversaciones y, las decisiones se toman ahora, tranquilamente, eh, porque es evidente que tenemos que, en el puesto de central es evidente que tenemos que traer un jugador, pero vamos a ver. Bueno, eh, eh, del tema del central, también ya en dos años que continúen ahí. Aderlan Santos, que continua estant en les, en les travesses des del dia 1, i avui des d'Itàlia se parla de Ranocchia, del central Andrea Ranocchia, eh, 27 anys, Inter de Milà, 33 partits jugats la temporada passada i dos gols aconseguits, sembla un central de garanties, titular en l'Inter de Milà, com per a eh, abastar se nomen, o ixe lloc en la defensa del València, dice líder, més que eh, central de jerarquia, crec que que Escodra Mustafi és un central de jerarquia, però crec que fa d'un central líder i podria ser Ranocchia. No tinc clar perquè no he vist el suficient a Aderlan Santos. Ens pregunta Negredismo en el Twitter, en l'arroba esports 97 dit, què preferiu, Fegolí o Xerisev? informació del tema la Betxi, la Betxi jo crec que se'n va cap a Itàlia i en el tema de Fegolí o Xerixef i Jeff Eulí crec que és un jugador, no sé per què, me dóna la impressió que a voltes no se li valora tot el que fa este futbolista. Però és una impressió personal, eh? Aquí? A Feulí. Ah. Jo crec que el, és cert que els primers anys no estava centrat, però l'any passat va canviar molt la cosa. És que si regular, home, és que si Fegulí, si el Fegulí vol jugar els 38 partits, seria Leo Messi, no seria Fegulí. Eh, és que n'hi ha que n'hi ha. Folgado, tanquem la informació del València recordant que l'equip torna demà als entrenaments. Demà a les 9 a porta tancada a Paterra per preparar-se una jornada de Lliga diumenge 8 i mitja de la vesprada uh -huh. a Mestalla davant el Deportivo de la Coruña que ha perdut en les últimes hores un dels seus davanters. Punxada muscular. Com és Oriol Riera. Correcte, l'home que estigui a punt d'anar al Llevant Unió sí. Esportiva. Del qual anem a parar, després d'esta pausa, vinga. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peyo y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peyo. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. Diumenge 30 d'agost a les 8 i mitja des de les 7 i mitja en esta sintonia de la 97.7 Ràdio viu com cal la segona jornada de Lliga per al València després de la classificació per a la Champions. Des de Mestalla, València Club de Futbol, Deportivo de la Coruña. Viu el futbol en valencià i contat des d'un punt de vista independent, amb la millor parella de la ràdio, Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València Deportivo el diumenge a les 8 i mitja. Esports 97 El Partit, el teu equip, la teua ràdio, amb la col·laboració de Ferto Peyot i Productos del Arte. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Folgado el Llevant, estupor, quatre partits a Simao. Lo que li ha passat a Simao en guany és el mateix que li va passar la temporada passada a Rodrigo de Pol. En les primeres jornades, els àrbitres volen Eh, mostrar-se inflexibles, durs, eh, mm, com a màxims garants de complir la llei. A la fi ho paguen, ho paga el València, ho paga el Llevant, paga... però els grossos no els van a pagar. Madrid, Atlético, Sevilla, eh, Barça... Eh, ixos no van a pagar aquesta història. D'ací quatre jornades, els àrbitres baixaran el llistó, hi haurà més relaxació i el que a Simao ara li ha costat quatre partits, a qualsevol altre futbolista no li costarà res. És el conte de totes les eh, temporades. L'any passat jo ho vas defensar amb el tema de De Paul i encara que no sigui el València, jo entenc que Llevant puc estar absolutament eh, fotut en aquesta història. Simó, que es perdrà els partits davant Las Palmas, Sevilla, Barça, Barça i Eibar, el primer, el de Las Palmas, d'este cap de setmana, del que parlava d'esta forma este matí José Mari. Que la gente se fue contenta con las sensaciones, pero, pero el equipo lo que quiere son puntos para, para empezar a, a sumar en el casillero y bueno, pues tenemos un partido importante en Las Palmas, que es un partido que, va a ser muy complicado, que ellos juegan en su campo por primera vez desde, hace mucho tiempo en primera división y bueno, nos van a poner las cosas difíciles, pero el equipo está trabajando durante la semana muy bien para, para llegar bien al partido. Air eh, Martin Sedita al Moreirense, Guina Vilenzar rescindit y ha fitxat per las Palmas, y Llevant a a anunciar la contratación de Diego Marinho. Gracias, Folgado. de Malesis, la Champions acaba por 97. comienza la nit. Gracias adeu i Valencia. Aquí comienza Fórmula 97 107.7